Միացյալ ազգերի կազմակերպության Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը պարտադիր կատարման ուժ ունեցող փաստաթուղթ է։ Արցախ լրատվականին ասաց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը։ Դատարանի որոշումը առաջին հերթին պետք է գնահատել որպես իրավական փաստաթուղթ, պարտադիր ուժ ունեցող, կատարման համար պարտադիր իրավական փաստաթուղթ, որը առաջացնում է իրավական հետևանքներ։ Այսինքն բացի Եռակողմ համաձայնագրից մենք ունենում ենք նաև իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող միջազգային դատարանի որոշում, որը ուժի մեջ է մինչև գործի քննության ավարտը Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործով վերջնական վճռի կայացում։ Նշել ենք բազմիցս, որ այդ գործի քննությունը տարիներ է տևելու եւ այդ ամբողջ ընթացքում դատարանի այս որոշումը մնալու է ուժի մեջ, ինչը ինչը ենթադրում է, որ Ադրբեջանը իրավաբանորեն պարտավորված է չազդել կամ որևէ կերպ չխոչընդոտել Լաչինի միջանցքով Բեռների մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժին։ Ադրբեջանը կամարական է վերաբերվում միջազգային իրավական ոչ պարտադիր որոշումներին։ Կարո՞ղ է արդյոք Ադրբեջանը չկատարել միջազգային արդարադատության բարձրագույն մարմնի պահանջը։ Ինչ կարող է հետևել դրան։ Եթե Ադրբեջանը խոչընդոտի տեղաշարժին եւ չկատարի դատարանի որոշումը, ապա գործի պետք է դրվեն քաղաքական մեխանիզմները, որովհետեւ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն կամ լծակներ ունի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Այսինքն այստեղ է որ առաջ են գալիս քաղաքական մեխանիզմները կամ դրանք ներդնելու անհրաժեշտությունը, պարտավորեցնելու Ադրբեջանին համ համապատասխանեցնել իր վարկագիծը դատարանի որոշմանը։ Սակայն միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանը մտավախություն ունի, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում վետո իրավունք ունեցող որևէ պետություն կարող է խոչընդոտել կառույցի ներգրավմանը։ Պարտավորեցնելու գործիքը ենթադրում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է, որովհետև այդպիսինն է մեխանիզմը դատարանի որոշումների կատարման, եթե իհարկե կամավոր կերպով պետությունը չի իրականացնում։ Անվտանգության խորհուրդը իհարկե քաղաքական մարմին է եւ դրան որոշումները կոնսենսուսով են ընդունվում կամ ձայների մեծամասնությամբ 9 անդամ պետք է կողմ քվեարկի, որպիսի մենք կարողանանք որոշում ունենանք այս բaragայում, բայց վետո իրավունք ունեցող պետություններն էլ պետք է դրական արձագանքեն։ Իհարկե հնարավոր է, որ նաև վետո կիրառվի, բայց դա արդեն մեր դիվանագիտական եւ քաղաքական աշխատանքը պետք է զգոնացնի, որ մենք կարողանանք դիվանագիտական եւ քաղաքական գործիչների միջոցով մեր գործընկեր պետություններին համոզենք, որ միջազգային իրավունք ամեն դեպքում պետք է գերակայ։ Տարոն Սիմոնյանը նշում է, որ Հայաստանի կողմից ամեն անգամ արդարադատության միջազգային դատարան դիմելուց հետո Ադրբեջանը փորձում է հայելային մեղադրանք ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի, սակայն ամեն անգամ էլ ձախողվում է։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը արդեն պիտի հասկանա, որ իրավունքի չարաշահման իր քաղաքականությունը պետք է դադարեցվի եւ այնպես չլինի, որ նորից էլի նույն բովանդակության եւս մեկ պահանջ ներկայացնի, որովհետեւ այն պահանջը, որ ներկայացվել էր վերջին դատավարության ընթացքում, դա առաջի անգամ էլ է ներկայացվել գրեթե նույն բովանդակության պահանջ ու դատանը մերժել էր։ Եվ ստացվում է, որ ամեն անգամ նույն պահանջը ներկայացնելով տարբեր արդյունք չպետք է արձանագրի դատանը։ Պատահական չէ, որ դատանը միաձայն մերժեց հենց Ադրբեջանի ներկայացրած պահանջը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության արձագանքը ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը շատ անատամ էր։ Իսկ սոցցանցերի ադրբեջանցի օկտատերերն իրենց փոփում էին այն հանգամանքով, որ արդարադատության միջազգային դատարանի փոխնախագահ ռուսաստանցի հայազգ իրավաբան Կիրիլ Գևորքյանն է։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։